Good morning, everybody. Добро ви утро на сите. It's really good to be here. Навистина е хубаво да се биде тук. Before I teach you this morning, I've just brought my friend Louise again. Пред да споделам нещо от словото, вика, сакам да ви кажем дека дојдовме повторно заедно со Луис тука. And she's just going to encourage you. И таа ќе сака нешто на кратко да ве охрабри. Hello everybody. Здраво ви на сите. I just feel so honored and blessed to be here this morning. Толку сум почестена и благословена што сум тука со вас утрово. And I love to come to Macedonia. И сакам да доаѓам за Македонија. There's a lot of love and care and I just feel part of the family when I come. Многу љубов и грижа чувствувам тука и се чувствувам дел од вас кога доаѓам тука. And I felt that God was actually wanting me to share an experience I had. И сметам дека Бог би сакал да споделам со вас едно искуство што сум го имала. And I love to walk. Сакам да шетам. In the country. Да, да одам, да се на прошеткани за а, природата. And I love nature. Ми се допаѓа природата. And when I'm walking, the Holy Spirit just comes and ministers. И во такви моменти на прошетки Светиот Дух често доаѓа и ми служи. And it was a lovely hot day and I was walking. И ете во еден конкретен жежок топол ден јас шетав. And if from nowhere a heavy rainstorm just suddenly came. England. England. И од никаде вика дожд вика почна да истора. And I had no coat, no nothing with me. Во Англија тоа е многу нормално. Вика јас вика бев без јакна, без ништо, вика само на мајца. So I ran to this huge oak tree. И истрчав вика таму под еден голем дап дрво разгранато. And as I was underneath, I noticed a butterfly. И скриена таму под гранките, под крошната на тоа дрво, забележав една пеперутка. And it was out in the rain storm. беше таа тука надвор на дождот. And it, was very pretty all the colors. Величествена, разнобојна, многу убава пеперутка. And it was trying hard to fly and the wind and the rain. Се мачеше обидувајќи се да полета некако во тој ветар, во тој дожд. And all of a sudden it just flied up high into the oak tree. И одеднаш некако успеа да се издигне и да полета тука кон дрвото. And it lay hidden into the leaves of this big tree. И успеа да застане скриена, заштитена под едно под, под листовите на ова дрво. And the Holy Spirit reminded me of that verse in Psalm 91. И Светиот Дух ме подсети на еден стих од Псалм 91. And I just felt it was meant for a person here today. He who dwells in the shelter of the most high. Кој живее под закрилото на Севишниот will rest in the shadow of the almighty. I will say of the Lord. И ќе му рече на Господ, He is my refuge and my fortress, ти си мој застапник, ти си моје пребивалиште. my God in whom I trust. Бог мој и на тебе ќе се надевам. And I just love the bit here. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. That's in И, verse да, 4. и ова, ова вика посебно ми се допаѓа што го вели во четвртиот стих со плеките своји ќе те осени и под крилјата негови ќе бидеш во сигурност. And I mean, for many years I battled with my nerves and being anxious. And over the years, I've just learned to just trust in the Lord and to just speak out empower um, if да. Многу години, вика низ мојот живот вика сум се борела а, со нервите. А, и вика сум била а, на работна истоштеност и вика сум била многу многу ниско вика, но а, се, се научи да се охрабрам вика во словото Божје во тоа што тој го вели за мене. So just a rest under his wings, you know, Не треба многу, вика, само да одмараме во неговото присуство под неговите крилја. Да, да Тоа го почувствував утрова да го споделам вика кратко. Верувам дека некој ќе се го најде за себе си. Господи, ти благодараме за твоето присуство. Thank you for that moment in worship. Ти благодараме за тие моменти на поклонување. Father, I love it that you want us to worship you in spirit and in truth. Господе, знаеме дека ти сакаш да се поклонуваме во дух и во вистина. Фала ти Господе за утрово Божи за присуството на Светиот Дух тука. и додека споделувам од твоето слово сега. You know Знаеш, Господе, дека сум зависна од Тебе. И Господе, нека утре го споделам се што ти сакаш да кажам. И Господи ти благодарам дека ти ветуваш дека ќе си го потврдиш твоето слово. Со знаци и со чуда што ќе следат. И Господе, ние очекуваме ти да се движиш утрово и велиме движи се денес Господе. И ти ја даваме целата слава на тебе. Амен. Амен, амен. It's such a pleasure to go back to different to churches again. Привилегија е да се навратиш во некои цркви а, одново и одново. And this time last year, I was with you. Минатата година, некаде ова време, бев повторно тука со вас. We did a Saturday evening service. Имавме служба во саботата вечерта. How many of you were there? Колку од вас беа тогаш A таму? few of you were. A lot of you were. Ете, <laughs> пола од нас биле. And you know, I just sense a real difference in the spirit realm. И чувствувам разлика во духовната област. I believe God's building a foundation, a core here. Верувам дека Бог гради една основа, едно јадро тука. You know, sometimes we look at numbers Понекогаш ние гледаме на бројките and we think, oh, it's not growing as fast as we want. и си велиме, о, абе ова не расте со динамиката што ние ја посакуваме. But sometimes God's building a foundation. Но понекогаш Бог гради основа. And I believe that's what He's doing with this church. И верувам дека токму тоа се случува со оваа заедница. And I believe in the spirit something has grown. И верувам дека во духовното нешто тука расте. И сигурно сум дека вие сте повисоко во духовното од отколку минатата година. Го чувствувам тоа, вистина. И верувам дека Бог ќе ве води од слава во слава. You know, God won't give you more than you can handle at a time. Знаете, Бог не може да ви даде повеќе од колку што вие може да издржите And I believe this year he's been building that, that foundation in you. И оваа година сигурно сум дека тој ја гради таа основа во вас. But I just sense you're on the brink of something. Но чувствувам дека вие сте на работ на нешто. So I just want to encourage you to get ready. Си ве охрабрувам, бидете спремни, готови. Because they're going to come. Оти тие ќе дојдат. You need to be ready for those people coming. И кога тие ќе дојдат, вие треба да бидете спремни за тие луѓе. I mean, I believe the Lord's going to bring them. Верувам дека Господ ги носи. So get ready. Бидете на готовс. And as I was praying what to share this morning, И вака во молитвата почувствував дека ќе споделам со вас утрово, I really sensed that the Lord wanted me to speak about the Holy Spirit а, почувствував дека Бог сака да зборувам за Светиот Дух утрово. and how to walk in the Spirit of God, И како да се движиме во Духот Божи. how to be people of the Spirit. Како да бидеме луѓе на Духот. And as soon as the worship started this morning, И само што започна славење во утрово, and I sensed the flow we were going in, и ја почувствував нели насоката во која треба да се движиме. Имаше баш чувствителност. So I want to commend you for that. И сакам да ве да ве пофалам за тоа нешто. But I knew that I'd, I'd the right message. God had given me the right message. Но и се израдував дека Бог ми ја даде вистинската порака за вас утрово. You know, I know you have good teaching here. Верувам дека сигурно сум дека имате убаво учење тука. And I was sharing back in earlier in the week. И минатава недела споделив и во Штип. How we need to be strong in the word and the spirit. Како ние треба да бидеме силни и во словото и во духот. But sometimes I think churches do not have a lot of experience with the Holy Spirit. Но понекогаш гледам дека црквата всушност касни малку, нема доволно опитност во духовното. Но кога ние се отвараме за Светиот Дух. И му дозволуваме да се движи во нас и преку нас. Верувам дека ќе ги гледате тие чуда и знаци. И луѓе ќе бидат привлечени кон вас. People are Оти луѓето се привлечени од помазанието што е над вас од Господа.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 Потоа ја затвори книгата, му ја даде на прислужникот и седна, а очите на сите во синагогата беа вперени во него и почна да им говори: "Денес се исполни ова писмо што го чувте." You know, Jesus spoke that about himself. Исус збореше за себе си таму. But he wants to speak it about you. Но тој сака да зборува и за тебе. He wants you to confess that. Сака ти исто да го исповедаш тоа нешто. The spirit of the Lord is upon you. Дека духот Господов е врз тебе. And he has anointed you. И дека те помазал. It tells in 1 John that you have an anointing. И во првото послание на Јован апостолот тој вели дека ние имаме помазание. If you've asked Jesus into your life, ако ти го поканиш Исус во твојот живот and if you've received the Holy Spirit, и го примиш Светиот Дух, you have an anointing. имаш помазание од Господа. And if this morning you haven't asked Jesus into your heart, ако утрово ти не си го поканил Исус во твојот во срце, Денес може да биде твојот ден. Но ако си се доверил на него и си го прифутил Исус во твојот живот, ти веќе имаш помазание од Бога. И ти си помазан да го зборуваш Божјото слово. Um, може би не на сцена пред многу многу луѓе. Но колку од вас знаат дека на вашите соседи потребно е да чујат за Господа? And he has anointed you to preach the gospel и ти си помазан да го однесеш тоа евангелие до нив. To proclaim freedom, liberty to to um, the captives and recovery of sight to the blind. Да објавиш ослободување на заробените, на нападените, да донесеш вид на слепите. And, and to set at liberty those who are oppressed. И сите оние што се а, а, заробени да ги ослободиш. You know, last night we were in Veles. бевме за Велес. And there were some young men who were coming out of drugs и таму сретнавме еден дечко кој што доаѓа од наркоманска позадина. And we saw the Holy Spirit just coming to set them free. И се молевме за него и гледавме како Светиот Дух доаѓа и е врз него и го ослободува од таа зависност. I just want to let you know the Spirit of God is upon you. И сакам да ве информирам и да ви кажам, Светиот Дух е над вас. He is upon you individually. Тој е над вас лично, индивидуално and corporately as a church. И заедно како група на луѓе, како црква. You know there's a there's something special about our corporate anointing when we all come together to worship God. Има нешто посебно во заедничкото помазание кога се собираме заедно да се поклонуваме на Господа. And I believe God wants to use this church. И верувам дека Бог сака да искористи оваа црква. To set the captives free. Да ги ослободи заробените. To bring many to know him. Да донесе многумина до познавање на Господа. The scope will be changed и Скопје да биде променен. I love that song we sang today. Ми, се допаѓа онаа песна што ја пеевме денеска. You know, it talks about singing in the spirit, singing with your understanding and singing um, in the spirit with spiritual songs. Знаете, ние треба да пееме вика и со разбирање, но и, и во духот. Значи духовни песни да објавуваме. When Louise and I are in Macedonia, we sing in the spirit. <laughs> И кога вика јас и Луис сме сега во Македонија, не го зборуваме македонскиот јазик, во време на поклонување пееме вика во духот. But we recognize some of the songs from English. Но ете некои песни ги препознаваат вика од англискиот, Ете, сигурно и во англиски ги имат преведено песните што ги And пееме. that song we were, and that song you were singing today, is he, is he, been- He is said he the been- Macedonian songs that are translated into English. Oh, he's <laughs> being naughty. But there's that song, isn't it, where the cities will be changed, where, where the cities will be touched Но, by the power но of God. ете, пеевме дека градот ќе биде променет, градот ќе биде допренос од силата Божја. And we want to see the cities, the nations touched by the power of God. И ние сакаме да видиме градови многу кои што се допрени од моќта Божја и се променети, трансформирани од таа Божја сила. And I want to tell you this morning, you have an anointing. И сакаме да ви кажам повторно утрово, има помазание врз вас. In 1 John 2:20 it says you have an anointing from the Holy One. Во прво Јованово послание вели дека имате помазание од Светиот. And you know all things. И вие ги знаете сите работи. The Holy Spirit will reveal things to you. Оти Светиот Дух ќе ви открива работи на вас лично. How, have you, how many of you have ever been in situations and suddenly you just know the right thing to do, you know? Колку мене од нас се наште во ситуација кога треба да направите нешто и во еден момент знаете што треба да направите, кога знаете тоа. in a situation where you have an uneasiness in your spirit. Или во ситуација во која што имате непријатност, ама не во телото, него во, во, во духовната област. You know, the spirit of discernment is working in you. Uh, разоткривањето на духовните нешта работи во вас. You know, we Louise and I, as we were ministering like that last night, we sensed that at one point where there was this man who'd been in um, uh, the occult. Вика со Луис минатата ноќ додека слушавме на луѓето таму во Велес, се молевме за нив и двете почувствувавме дека еден човек кој дојде во нас, духовите не се вознемирија, почувствувавме дека има овој човек инволвираност во окултното. Но Светиот Дух е над вас. And he will lead you and guide you. И тој ќе ве води и ќе ве управува. It says in Isaiah 10 and verse 27. Во Исаја 10 глава 27 стих. It says that the yoke, the the um, the burden will be destroyed because of the anointing. Вели дека товарот, бремето што го носиме ќе биде рушено заради помазанието Божјо врз нас. And that, that can be true in our own lives. И тоа може да биде вистинско во нашите животи. But also true in the lives of those people that come into meetings. Но може да биде вистинско и за луѓето што доаѓаат на нашите собени состаноци. So what is the anointing? Што е помазанието? It's simply the presence of God. Едноставно присуството Божјо. The presence of the Holy Spirit. Присуството на Светиот Дух. You know, he wants to manifest himself. Тој сака да се да се манифестира себеси. You know, in, in uh, worship times that we had this morning. За време на поклонувањето што ги имавме утрово, How many of од вас го почувствува присуството Божјо? That's right, he was here. Беше вика тука. He wants to fill us. Сака да не исполни. He wants to fill us so that we can then go and give out. Сака да не исполни за ние да бидеме екипирани да одиме и да го даваме него на другите. We need to do that in meetings like this. Треба да го правиме тоа нешто на состаноци како овие. Но исто веќе и сами кога сме дома, треба да го правиме истото. Just allow Да му дозволуваме на Светиот Дух да ни исполнува. You know, I like to think of the um, the anointing, the presence of the Holy Spirit like um, like an electricity, like Holy Spirit electricity. Знаете, јас а, си мислев или сум посекувал да го почувствувам Светиот Дух како електрицитет, како нешто физички да се манифестира на мене. There are many things in the spirit that you can show and um, have like a natural simile, like to be similar to natural things. Но вика има многу работи кои што да кажеме и во природното се се слични вика на на на, на тоа чувство. How do you know there are laws with electricity? There are certain, certain things you should do and certain things you shouldn't do. Ние знаеме дека има закони на електрицитетот, нешто што можеш да го правиш и нешто што не можеш да го правиш. I remember when my husband and I were first married. Се сеќавам кога а, а, во а, а, раните години на нашиот брак со мажот ми. We didn't have a lot of money. Немавме многу пари. And Mark decided that he was going to um, fix the light upstairs. И имавме некои проблеми со струјата дома, Марк реши да ги поправи. The problem was he wasn't an electrician. Проблемот во сето тоа беше што тој не е електричар. And so he did some fiddling and put different um, switches on. И се потруди таму човекот, направи нешто, смени некои штекери. And he said it'll be fine, Sarah. И рече Сара, ќе биде ок. The only problem was. Единствениот проблем беше. When we switched the light on downstairs. Кога ја исклучивме струјата долу. The bedroom light came on. Струјата во спалната се се вклучи. And when we switched the bedroom light on. И кога ја исклучивме струјата ламбата во спалната. The light downstairs came on. Ламбата доле се запали. How many of you know there are laws with electricity? Колку од вас знаат дека има закони на на на користење на, на, на електрицитетот. I think he did I think he was very lucky, very blessed that he didn't get any more any more trouble than that. И, и сигурно сум дека тој беше среќен што не предизвика многу повеќе проблеми од само тоа. But there are laws. Но има закони. You know there's the law of gravity. Има закон на гравитација на пример. If you jump off a high building, you'll fall on the floor. Ако скокнеме од некоја висока зграда, ќе паднеме долу на подот. I wouldn't recommend it. Не го препорачуваме тоа. But you know, when an aeroplane wants to take off, Но кога авион сака да полета, there is the law of gravity keeping it on the floor. има закон на гравитација што го држи долу. I'm so glad there was gravity as we set off from England. Многу ми е мило дека имаше гравитација кога полетавме од We Англија. were able to get on the plane. Бевме во, во можност да се качиме на авионот But as the plane started to dry, as it spa- started to go, it started to get faster and faster. и ете го авионот се забрзува низ пистата The law of lift took over. И законот на подигање настапи на сила. И авионот беше во состојба да не донесе тука во Македонија. And I believe in the spirit there are laws. И верувам дека исто така и во духовната област има закони кои што функционираат. You know you may be sick today. Може би ти си болен денеска. You may have problems in your life. Може би имаш проблеми во твојот живот. And that is a fact. И тоа е факт, не може да го негираме. We're not denying fact. Ние не ги негираме фактите. We're not into anything strange. We, we accept the fact. Ги прифаќаме фактите, не одиме против нив. But there is a truth. Но има и вистина. There is a truth of the word of God. Вистина за словото Божје. And the truth of the word of God is higher than any fact. А вистината од Божјото слово е повисока од секој факт. And just as that plane can can be taken over by another law. И како што тој авион е во состојба по сила на друг закон да летне во воздухот, if we will give our facts to Jesus, ако ние ги предадеме нашите факти на Исус if we will surrender our situation to Jesus, и ги предадеме нашите реалности на Него and allow the, the law of the Spirit to take over, и дозволиме на законот на Духот да преземе од таму, the truth of the Word of God, вистината од Божјото Слово, and allow the Holy Spirit to come into that situation, а, ќе му дозволи на Светиот Дух да ја преземе таа ситуација. just as Pastor Zoki was saying, како што Зоки спомнуваше, Верата може да преземе. И да ја промени ситуацијата. И Бог сака ние да бидеме полни со Светиот Дух. Да бидеме силни а, во словото, но исто така полни со Светиот Дух. And I believe in meetings like this we can allow the Holy Spirit to move. И на собори како овие, денеска можеме да му дозволиме на Светиот Дух да се движи. And not only to change us И не само да не промени нас, but to equip us но и да не екипира for all that he wants to do in us. за сето оно што тој сака ние да го правиме. And for all those people he's going to bring into into this church. И за сите оние луѓе што ќе дојдат во оваа заедница. It tells us in Zechariah chapter 4 and verse 5. Во Захарија 4 глава 5 стих ни вели Not by might. Дека не преку сила, not by power. Не преку моќ, but by my spirit says the Lord. Но преку мојот дух вели Бог. The Lord wants us to grow in the Spirit, to be filled with the Holy Spirit. Господ сака ние да растеме во Светиот Дух, да се развиваме во него. You know, I believe God wants to do something in the church in this day. Верувам дека Бог сака да направи нешто во својата црква деновиве. I'm talking about the, the church. Зборувам универзално за целата црква низ светот. of the world. Целата црква низ светот. He wants us to learn to be ushers of his presence. Сака да не научи да копнееме таму во неговото присуство. He wants us to learn how to, to usher in His presence. Како да пребиваме таму во него. I hold meetings back in the UK. I hold meetings back in the И UK. држам состаноци, значи назад во во Англија And we have, we, we, we do very similar to this. We have a, a room in a hotel и вика слично е како тука, вика изнајмуваме просторија во еден хотел and we have people come from all different churches и луѓе од различни цркви се собираат and we just allow the Holy Spirit to move. и оставаме на Светиот Дух да се движи помеѓу нас. We have worship like you have today. Имаме славење како што имавме утрово. Usually a speaker. Често и некој говорник. A ministry. И служители. And people have often said to me, Sarah, how is it that you, you know things just happen in those meetings? И луѓето често ме прашуваат, Сара, како едноставно на тие состаноци што се случуваат, работи се случуваат? What is it you do? Што правите за тие работи да се случат? Do you fast for 40 days? Дали можеби постите долго време? Do you, do you pray all night? Дали се молиш цела ноќ? And I'm not saying those things aren't good. јас не велам дека тие работи да се пости да се моли не се не, не се добри. Ако Бог ве води да ги правите, правете ги. But I've just learned. Но јас разбрав If you will invite the Holy Spirit. Дека ако ние го поканиме Светиот Дух and you will give him freedom to move. И му дадеме слобода тој да се движи. He will come. Тој ќе дојде. He will come. Тој ќе дојде. And when he comes, и кога тој ќе дојде, Тој носи спасение. He fills people with the Holy Spirit. Ги исполнува луѓето со себе. He delivers people. Ги ослободува луѓето. He heals people. Исцелува. He, he answers their need. Одговара на нивните потреби. It's just learning to flow with him. Треба да се научиме како да се движиме со него. Very familiar verse in Acts 1:8. Еден многу познат стих во uh, Дела апостолски. It says, You shall receive power when the Исус Holy вели- Spirit has come upon you. ќе примите сила кога Светиот Дух ќе дојде врз вас. You have that power. Вие ја имате таа сила. The Holy Spirit gives you that power. Оти Светиот Дух ви ја дава таа сила. It's not of yourself, Не е од вас самите, but it's of Him. но од Него. I'm sure you remember my testimony from last year. Сигурен сум дека многумина од вас што беа се сеќавате на моето сведоштво од минатата година. And for anyone who didn't hear it, I was sick for the first 30 years of my life. За вас кои што не ме знаете, бев болна 31 година од мојот живот. Станав христијанка, повикав кон Господа, поверував во него. Кога бев на 28 години. And God filled me with his Holy Spirit. Бог ме исполни со неговиот свет дух. And completely healed me. И целосно ме исцели. But because at school I was always missing schooling. Но вика како дете многу од школото го пропуштив. I was the shyest, quietest person you could ever meet бев најтивкото и најстрамежливото девојче што можете што сте го сретнале во животот. If you told me I would stand and speak in front of people, I would never have believed you. И ако во такви околности некој ми кажеше ти ќе зборуваш пред многу луѓе, никогаш нема да го поверувам тоа нешто. Never, never. Никогаш. Јас не. But I know it's completely and totally God that I'm here. No other. Но тоа што вика јас сум утрово тука, вика и што во други ситуации зборувам пред луѓе, сум апсолутно сигурна и свесна дека тоа е Бог, а не сум јас. absolutely completely God. Апсолутно, целосно дека е Господ, не јас. But whatever called you to do. Но што и да те повикал тој тебе, ти да правиш. He will equip you. Тој ќе те екипира. He will give you that anointing. Ќе те спреми, ќе ти го даде тоа помазание. You will receive that power. Ти ќе добиеш таа сила. You will have that power to minister in the way he wants you to. И ке имаш сила од Господа за да го направиш оно што тој го бара од тебе да го направиш. You know God's not a respecter of person. Знаете дека Господ не гледа на, на лице кој е кој. He looks for the hungry heart. Тој гледа и бара гладни срца. And one of my best example that I share all over the world. И еден од моите најубави примери што го споделувам на секаде каде и да одам. Was a little boy and many of you know him, a little boy called Philip from Steve. едно мало детенце, некој од вас го познаваат, едно мало детенце од Штип што се вика Филип. A few years ago we were ministering in Tony and Norma's uh, house group. Пред неколку години со Тони и Норма во нивната куќа имавме домашна група. And it was the last night of the um, of the week of the ministry. И последната вечер додека служевме таму. And to be honest with you, I was really tired. Ќе ви кажам, бев истощена, многу уморна. I felt like I had nothing to give. И се почувствував така испразнато дека немам ништо што да дадам. But you know, sometimes that's the best place to be Но понекогаш, ете за волја на вистината, тоа е најдоброто место кај што може да бидеме. because then God can flow through you even more. Оти кога ние сме истоштени и нема што да дадеме, тогаш Бог може да протечи и да даде нешто. And that So той го night, има. and that night we had a house full of people. It's И ете- always full at Tony and Norma's house group. И таа вечер веќе беше беше полно со луѓе кај Тони и Норма. We'd had a great time of worship. Супер славени си имавме. And um, I'd shared a short word and I was praying for people. Кратка порака споделив и се молев за луѓето. And as I was going around praying for people. И како шодев наоколу и се молев за луѓето. Little Philip followed me. Едно мало детенце, <laughs> малиот Филип дојде кај мене. At that time I think he was only about 6, 7, something like that. Беше 6-7 години. Ситно детенце. And I'd pray for one person. И се молам за еден. And then Philip would be there. А Филип е тука. And he was like this. И цело време вака. And so I prayed for Philip. И се молам за Филип. And he went out in the spirit. И падна детето. and then I'd pray for somebody else, Се молам за некој друг. and Philip was there, И Филип е повторно до and мене. he was like this. И пак е вака. And so I prayed for Philip И again. пак се молам за Филип. And this went on the whole evening. И цела вечер вика Филип беше постојано до мене. <laughs> I must, I must have prayed for him I'll about. catch him. Uh, I must have. Were you there? Yeah, you No, weren't no, there. no. I must have prayed for him about seven or eight times. Сигурно сум дека 7-8 пати се молев таа вечер само за Филип. He was just so hungry. Толку вика глад покажа тоа дете. And at the end of the end of the night. И на крајот од ноќта. He was sat on on Spasso's lap. Do you remember? Седеше во скутот на дедо му. Like this. Вака. Totally lost in God. Целосно изгубен, <laughs> вика во Господа. Totally lost in God. Целосно, вика не знаеше каде детето. And that taught me a huge lesson. И тоа ме научи една огромна лекција. You know the Bible tells us to be like little children. И Библијата ни вели да бидеме како мали деца. And Philip that night was just he just wanted God. А таа вечер тоа дете едноставно го сакаше Господ. He wasn't satisfied. Не беше задоволен со малку. Even when he'd been prayed for, he wanted more. Дури кога се молевме за него, тој не, не се задоволуваше со тоа, сакаше повеќе. And that's how we should be. Така треба и ние да бидеме луѓе. Like little children. Како мали деца. More and more, Lord. Повеќе, повеќе, Господи. Fill me more, Lord. Исполни ме повеќе, Господи. Not for me. Не заради мене. But that I could give. Но за да можам да давам. And I believe that's what God wants to do with this church. И сигурен сум дека тоа Бог го сака и за оваа заедница. To come and rest his presence on each one of you. Да доаѓа со своето присуство да, да пребива врз секој еден од вас. That as people come in. И кога луѓето ќе дојдат Да се прашат што се случило тука, што е тука толку посебно. И кога заминуваме од тука, имаме наша недела со нашите а, соседи и семејства, колеги. Луѓето да ве видат И да кажат што е што е што со вас, има нешто поразлично. The spirit of the Lord is Божиот дух е врз вас. И да помазал. Да го проповедате евангелието. Да ги ослободувате заробените. Да прогледат слепите. Да, ќе гледате физички исцелени. But you will also see salvation. Но исто така ќе гледате и духовни спасенија. And people will be drawn to you. Каде што луѓето ќе бидат привлечени кон вас. Not to you per se, not to you individually но не кај вас може би индивидуално, но кон тоа помазание што е врз вашиот живот. You know, the is very Знаете дека помазањето Господно е многу атрактивно, многу привлечно. You know, Zoki jokes about the taxi driver and my eyes. Знае, Зоки се шали и вика за за тој таксистот во штип за нејзините очи. And I received that. My my husband says I have nice eyes. И го примам тоа, веќе и маж ми има ми кажано, имам убави очи. But I don't believe that's what he saw. Но не верувам дека тој таксист виде колку ми се очите убави. Него тој виде нешто друго, тој го виде помазанието и не знаеше како да го дефинира. Луѓето се привлечени од помазанието. И сакам да ве охрабрам утрово. Seek Барајте го Господа. Get hungry for God. Гладувајте за него. Just like little Philip. Како малиот Филип. Just like little Philip. Како малиот Филип. Be hungry for more and more of him. Повеќе за него гладувајте. Повеќе од него. And you know as we are obedient to God. И како што сме ние покорни, послушни на Господа. He will give us more. Тој ќе ни даде повеќе. You know the story of the talents. Знаете случката со талантите. I haven't got time to share that today. Нема да ја споделувам утрово. But the story of the talent says about one person was only given a little and he, he hid it. И но но тука во таа случка вели дека еден од луѓето прими мала порција на таланти и тој ја сокри. But God wants to, to fill you and for you to give out that he can give you more. Но Бог сака тоа што тој ти го дава, ти да го а, да продолжиш понатаму со него да го даваш, за тој да може да да продолжи да те исполнува, да те исполнува се повеќе и повеќе. Just as we can't outgive God with money. Како што ние не можеме да го нададеме на Господ со тоа што тој не го дава. We can't outgive God with anything. Ние не можеме да дадеме ништо повеќе на Господ од тоа што тој не го дава на нас. You know, sometimes people say to me at the end of a meeting, Sarah, aren't you really really um, drained? понекогаш на а, после се ме петуваат сада дали сте истощена, дали сте целосно испразната. I might be physically tired. Може би некогаш навистина се чувствувам физички изморена. But spiritually I feel refreshed. Но духовно сум многу освежена. And I always say the same anointing that flows through me. И вел, секогаш велам истото помазание што тече низ мене has been filling me исто така ме исполнува. God wants to use you to flow through. И Бог сака да те користи тебе, да да да минува, да тече низ тебе. I like the analogy of a hose pipe. Ми се допаѓа таа аналогија, тој пример со цевките. You know, we, we, I don't know, you must water your gardens here in Macedonia the да, same way. Сигурно и тука во Македонија се ги вадите вашите градини со црево или колата ја миете со црево. and the water flows through. Водата тече низ црево. The water doesn't come from the hose pipe. Водата не доаѓа од цревото. The water comes from the source. Водата доаѓа од таму од друг извор, од друг источник. But the hose pipe is a vessel to get that water where it needs to go. Но цревото ја канализира таа вода по најдобар начин каде таа треба да оди. And the Lord wants to use you as a vessel. И Бог сака тебе да ти искористи како негов а, сад. For the anointing to flow through you. За Божјото помазание да тече низ тебе. And you know, on one level, the anointing can't be taught. На еден по еден начин помазањето можеби и може да се научи. It's caught. You, you catch it as you spend time with people. Не може да се научи, но него тоа треба да се фати. You catch, catch it as you spend time with people who are anointed. Го фаќаш кога минуваш време со луѓе што го имаат тоа помазание. Or the anointed one himself. Или од оној што го дава тоа помазание кога минуваш време со него. Mm. You know the story of Elijah and Elisha. Знаете во случката со Илија и со Елисеј. As he served. Додека тие се служеа. And it's very apt here with these two boys here called Elijah and Elisha. И вие се запознаени со Илија и со Елисеј, оти ги имате тука во But I want to encourage you. Да сакам да ве охрабрам. Да. Get behind your pastor. Застанете позади вашиот пастор. Ask Ole and Zoki, what can I do to help? Прашајте ги што можам да помогнам јас. How can I help? Како да помогнам? Serve them. Служете. Help them. Помогнете им. In whatever way you can. По било каков начин можете. Because that way the anointing will come even more upon your lives. И по таков начин помазањето од Господ па доаѓа и врз вас. You have to be willing to serve. Мора да бидеме спремни да служиме. And you know everyone who's got anything in God has paid the cost. Знаете, секој секој еден што има нешто од Господа во својот живот, платил некаква цена за да го има тоа. Sometimes we look at men and women of God who are really anointed. Понекогаш гледаме таму кон некои Божји служители, мажи и жени кои што на вистина се помазани. And we just think, wow. И си викаме, вау, види ги. But we don't know what's going on behind the scenes. Но немаме појма што се случува во позадина во нивниот живот. I can guarantee. Ви гарантирам. That anyone has a strong anointing. Дека секој ден што има силно помазание од Господа. been through tough times. Минал низ тешки моменти had to fight in the spirit. Се борал во духовната област за нешта. And I just want to encourage you today. И ве охрабрувам утрово. Be willing to say to the Lord, I'll do whatever it takes. Бидете спремни да му кажете на Господ, ќе направам се што треба. Because I want that anointing on my life. За да го добијам тоа помазание твое во мојот живот. That you may use me. За да можеш да ме користиш. To preach the gospel to Skopje. Да го проповедам евангелието во Скопје. To be used in this church. Да бидам искористен во оваа црква. You know, I believe the Lord wants to do some mighty things here. Верувам дека Господ ќе прави неверојатни нешта тука. But I also want to encourage you something else. Но сакам и да ве охрабрам и за нешто друго. Sometimes we think it's all about the anointing, it's all about the presence of God. Понекогаш може да влеземе во стапица да мислиме се е до Божјото присуство, се е до неговото помазание. And it's good to, as I've been saying to seek God's presence. И ви велам, убаво е да се да се да се бара тоа Божјо присуство. But there is something else that's equally as important, Но исто така има едно друго една друга работа што е еднакво важна со тоа. and it's something we don't like very much. И тоа е нешто што на нас не, многу ни се допаѓа. Allow God to work on your character. Да дозволиме Бог да работи на нашиот карактер. God wants to work on your character. Оти Бог е заинтересиран и сака да работи на нашиот карактер. Sometimes we don't like that. Понекогаш тоа нешто не ни се допаѓа. I remember Mark used to work um, away, a long while ago, he used to work away a lot. се сеќавам во минатото Марк требаше да работи и да биде отсутен од дома често. He used to be um, away from Monday to Friday. Беше надвор од дома од понеделник до петок. Just come home at the weekends. И ќе се дојдеше само за викенд. He had a job where he had to check on lots of different offices all over the UK. Имаше работа каде што требаше да проверува канцеларии различни низ различни делови од Англија. And at the time our girls were quite young. И јас бев млада. And um, no. The daughters were young. А, извинете, значи децата бяха млади, керката. And so it was a busy time. И беше бев много зафатена. Оле will understand what I'm saying. Жените и Оле ќе се согласат со тоа нешто, знаат што зборам. And I had my routine. И си имав своја рутина. I did the way I knew the way I did it. Знаев што точно треба да правам. And Mark was away. Марк беше. And I had to get on with the work. И јас се, се занимавав со домакинските работи. И ќе се дојдеше за викенд, ќе се поминевме супер и понеделникот веќе пак треба да оди. И јас ја правам мојата рутина за неделата. Но тој ја изгуби својата работа. And because he knew a lot of secrets of the, of the um, company. И имаше некои тајни работи во компанијата. he wasn't allowed to work for a year. He had to, well, they call it garden leave. I don't know what they call it here, but he had he wasn't allowed to work for a year. но заради сите тие работи што треба да бидат испитани, на него не му беше дозволено да работи цела година. And so I'd gone from him being away Monday to Friday, И сега јас вика, а, како што бев навикнат да, да тој да биде на пат од понеделник до петок, to being ha- there all the time, сега требаше да бидам со него цело време. and I struggled. What a great thing. It was very good. Вика и на мене ми дојде зорт. Зорт ми дојде. It was very good to have Mark there. Супер беше недете што Маш ми е тука. But I had my way of doing things. Но јас имав своја рутина како ги правам работите. And I had to allow him to to be part of that now. И сега кога тој е тука треба да му дозволам и тој да биде дел од таа моја рутина. And I always joke and say to Mark now that was my character building year. И сега кога се навраќам назад кон тие години се шегувам и му велам на Марк во, во, во тоа време Господ многу работеше на мојот карактер. You know, sometimes God puts people in our lives who really um, the Bible talks about us being rubbed up like sandpaper. Понекогаш Бог дозволува да да испрати луѓе во нашите животи кои што баш не се соодветни да и изгледа како како гланцање, како да не струва. Колку од вас имаат некој во вашиот живот кој што баш и вејаден така, не ви But God will use them. Но Бог ги користи тие луѓе да го изгланца вашиот карактер. Зошто му е важно на Бог ние да имаме силен карактер? Заради тоа што тој сака ние да растеме во неговото помазание повеќе и повеќе. You know the greater the anointing. Колку е поголемо неговото помазание? The greater the character you need. Поголем, посилен карактер а, треба да имаме. This is in Matthew 7 and verse 20. Во Матеј 7 та глава 20 тиот стих. And it doesn't say by their gifts you will know them. Не вели дека по даровите ќе не познаат. But it says by their fruits, by their character. Но вели по плодовите, по нашиот карактер ќе не познаат. God wants to work on your character. Бог сака да работи на нашиот карактер. So that you, you can carry that anointing he wants to pour onto your life. За ние да можеме да го носиме неговото помазание во нашите животи. One last scripture is in John chapter 15 and verse 5. И ете еден последен стих што ќе го читаме утрово од Евангелието според Јован 15 глава. It says I am the vine. Тој вели јас сум лозата. You are the branches. А вие сте гранките. He who abides in me and I in him bears much fruit. Кој пребива во мене и јас во него дава многу плод. For without me you can do nothing. Зашто без мене не можете ништо. Without him we can do nothing. Без него не можеме ништо. And I just want to finish with one story. И ќе завршам со една случка. Just to share how people can see the anointing on your life. Само да како илустрација да да да ви кажам како луѓето може да го видат помазањето Божје во, во нашите животи. Last year we had our kitchen redone. Минатата uh, година ја обновувавме кујната. We, we desperately need it. We'd not had a new kitchen for 20 years. Старата беше веќе ептен стара и не требаше нова куќа очајно, е, е, кујна очајно. And so the kitchen had been done. И ете нова кујна си ставивме And the builder sent in a different man to do the flooring. и оние што ни ја правеа куќа, е, кујната до- доведоа еден мајстор да го среди подот. And when the man arrived, he came in and he had to lay like a foundation for the floor, like a skim they call it. И дојде мајсторот и започна да работи на подот, таму им се имаше некоја негова работа што специфична што тој си ја правеше. And as he was doing this, he was just chatting to me. И работејќи се на подот, ми се зборевме. And he was telling me about um, his life and it was very sad. И ми зборуваше, ме зборуваше за неговиот живот. The, he, him and his wife. It was very sad. Тажен живот имал. Him and his wife had got two little girls and they'd just lost a baby. She'd been stillborn. Имал две керки со жената и третото бебенце што им се родило го изгубиле. And so he was talking to me about that. И ми зборуваше за тоа. And so I was talking to him, I shared my testimony with him. А јас пак му зборував за мене и го споделив моето сведоштво со него. And I shared the gospel with him. Го евангелието со него. And we chatted all day. Зборувавме цел ден. Just being very gently just sharing the gospel with him. Така, на еден, на еден нежен начин го евангелието со него. And so he went home, and the next day he came back to put the proper flooring down. И сега следниот ден ете го то- човекот пак се враќа за да си ја доврши работава тука. And I've not been very strong, I've just been very gentle, just been talking to him, И повторно вака нежно како што just минатиот being ден, friendly with а, him. пријателски си зборев со него And when he came in, he said to me, um, Sarah, could you pray for me sometime today? и сега тој ме праша Сара дали ќе ќе сакаш да се помолиш за мене денеска. He said what you what you Оти си мислев што ми збореше вчера. said yeah И јас му велам да, се разбира. И човекот си продолжи да си работи на подот. Некој си пола саат работи. И наеднаш станува. He said it's no good. И вели не е добро. I can't wait any longer. Не можам да чекам повеќе. Моли се сега за мене сега. I need to know Jesus. Сакам да го познам тој Господ. Pray for me now. Сакам да го знам Исус. Моли се сега за мене. And so I had the privilege of leading him to the Lord. И јас имав привилегија да го водам кон Господа. And he had um, bad psoriasis on his face. Тој имаше лоша цироза на лицето. And so we prayed for him. Се молевме за него. And he was instantly healed. И беше таму исцелен, во кујната. Instantly healed. Целосно исцелен. Now that the day before I could have just given him a cup of tea and left him to do the floor минатиот ден јас можев да му да му сварам само кафе и да го оставам да се врши работа. But he was interested and so I chatted to him. Но човекот беше заинтересиран и јас зборував со него. The anointing that's on your life. Помазанието што е врз вашиот живот. The anointing that's on this church. Помазанието што е врз оваа црква. Will draw people. Ќе привлекува луѓе. Will bring them to Jesus. Да доаѓаат кај Исус. I want to tell you again, I just want to say that again, the anointing is upon you. И пак ви велам, помазанието е врз вас to preach the gospel. Да го проповедате евангелието. To set the captives free. Да се молите да ослободите заробени. And I believe this morning. И верувам утрово. The Lord wants to pour a fresh touch upon your life. Бог сака свежо одново да ве допре. Maybe you've never been filled with the Holy Spirit before. Може би никогаш не сте били исполнети со Светиот Дух порано. It may be the first time. Може би ќе ви биде прв пат. Or it may be the thousandth time. Или може би по илјадите пат ќе се исполнувате со Дух. It tells us in Ephesians to go on being filled во Ефесијани Павел не охрабува да се исполнуваме што е постојано со духот. like Да бидеме како малиот Филип. more more Повеќе и повеќе од Господа бараме. Како што му дозволуваме на Бог во исто време да работи на нашиот карактер. So Tony okay, Tony? to И ќе го замолиме Тони малку да не води во славење во позадина. And if you would like me to pray for you this morning, И ако некој од вас сака да се молам за него утрово, I'd be honored to do that. ќе ми биде чест да го направам тоа нешто. And I just want to say this. И ќе го кажам и ова. The same anointing that filled you Истото помазание што ве исполнува is the same anointing that heals you. е истото помазание што ве исцелува. The anointing heals. Помазанието е она што исцелува. It says the yoke should be destroyed because of the anointing. Веле дека а, прангите ќе бидат скршени заради помазанието. Оковите. Yeah, if you're struggling with sickness today. Ако вие страдате со некаква болест утрово. Just believe as that anointing flows into you. Верувате дека помазанието што ќе протече низ вас. It will drive out all sickness. Ќе истера секоја болест од вас. So should we stand to our feet? Ајде да се исправиме. Father, I just want to pray for my brothers and sisters this morning. Господе, сакам да се молам утрово за моите браќи и сестри. Thank you for all that you're doing in this church. Фала ти за се што правиш во оваа црква, Господе. And Lord, I thank you that the Spirit of God is upon them. И фала ти, Господе, што Духот Божји е врз нив. And Father, we pray right now that you will continue to grow this И church, Господе, се молиме да ти продолжиш да ја растеш оваа заедница. not only numerically, Не само во бројка, but also in the Spirit, во, но во Духот, Господи, исто така. that they will take territory, Lord. За да заземаат области за Тебе, Господи. The Lord, this church will be known as a church of your Spirit, за да оваа заедница биде позната како заедница на твојот дух. Church strong in the word and the spirit. Црква силна во слово и во дух. that you draw many here. И да доведеш Господе од секаде многумина. For your glory, Lord. За твоја слава, Господе. In Jesus name. Во името на Исус молиме. Amen. Amen. Amen. So as we worship this morning, uh, Louise and I will come around, and if you'd like us to pray for you, we'd be така да, to do that. Утрово додека славиме, поклонуваме со Луис, може да ќе дојдеме до вас и ќе се молиме за вас утрово.